بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وانا شيني مجلس يمونا فرقو ود يو إن شاء الله تبارك وتعالى ذا مفارقة للتافين العقيدة الطحاوية ود وانا مجلس با yau bane muka fara karatu wannan littafi mun yi ta da kanuri mun gama muna ga mun yi ta har sau biyu ma to faɗayan dai ba mu yi rekodin ba ɗayan yana ga muhtasaran yana nan cikin ɗarusan da aka yi sharing a group muna abin nan watan abin nan ba rabiyon Sani ba haka ne rabi'un Sani. ya kwana nawa tara ne hijira na da 1445 miladiya kuma 2023 wata na goma ko yau kwanaki nawa shi ma na 24 ne tamam to littafin da kam sananne ne ana cewa al'aqidatu tahawiyya haka ne ba wanda ya wallafa littafin kuma shi al al’imamul hafiz ahmad ibn muhammad ibn salama bin salama ibn abdulmalik al’azdi malik al al misri tahawi taha gari ne cikin misra shi ne sai aka shi nisban saga, garin sai ka ce tahawi wadda kuma sha limamu tahawi balarabe ne a kaga wannan kabila ta cikin larabawa an haife shi hijira na da 239 ya rasu hijira na da 321 to rasuwan malamin yau hijira na da 1445 ba to in ka cire dari uku da ashirin da daya cikin dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar nawa zai rike na dubu daya da wani abu ba kaga kenan ba ma rubuta littafin ba rasuwan malamin ma yau sama da shekaru dubu haka ne ba to kaga kenan yana cikin kudama ne yana cikin kudama ne shi yana daga cikin maganganun shi wadda maganan da shi ya yi ta zama ƙarin magana hira ne suka yi amma sai ya zama ƙarin magana shi da abu ubaidin harbi suna magana ne suna hira suna tattauna wata matsala sai shi ɗayan malamin ya tambe shi sai ibtahawi ya bashi ansa da tahawi ya bashi ansa sai ya ce mishi to kai ba ba hanafi bane ba yace to ai wannan magana Abu Hanifa baya kan wato ba shi bane ba ya fada wannan magana sai ya ce mishi to kai kaga ka dauka ne duk maganar da wato bu Hanifa ya fada daukan ta nake yi Ka ji wannan magana sai ya ce mishi wa hal yuqallidu illa asabi ba ba mutum ne mai son zuciya ba akwai wanda zai yi takalidi ne haka ya ce mashi sai shi malamin ya ce au gabi ko kuma wawa kaga sai suka ce la yuqallidu illa asabiyun au gabi kaga wannan ya zama masal ne akan mutumin da yana da tsaurin ra'ayi akan wani abu ko da ba shi da hujja in ya saya akan abu ba zai sauka ba to ana siffanta shi da wannan na daga cikin littattafan da wannan malamin ya rubuta littattafan da yawa ne amma cikinsu manya-manya akwai sharhu ma'anil athar akwai sunan shafi'i akwai ahkamul qur'an akwai kuma sharhu mushkilil athar to waɗannan littattafan suna musamman ma shi athar da ma'anil athar wannan suna cikin manya-manyan littattafan abin hadisi wadda in mutum wata matsala ne ko kuma hadisi ne kai baka fahimci ma'ananta ba ba fassaran ba ma'anan in ka koma wannan da athar za ka samu bayani shi mushkilul athar mushkilul athar kuma hadisai biyu ne kai kana ganin suna karau da juna to in ka je littafin shi zai yi maka bayani cewa wannan hadisin fa ba su karau da juna to mun ji wannan bayanin ba ba cikin shuruh da aka yi wa wannan littafin da yawa ne a cikin su akwai na shahararre shine na ibnu abdul aziz al-hanafi sannan akwai na muhammad din albani shi ma ya yi shar muhtasaran to ka gana a hannuna wadda ni nake amfani malamai ne guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida kaga wannan karamin littafin wannan volum na ɗaya ne akwai na biyu ma guda biyu ne waɗannan malamai ibn al alhanafi da su malamai guda shida ne aka tara su a guri ɗaya kaga wannan littafin da aka yi ɗalibi ne kana da ita za ta yi maka amfani Allah ya sa mu dace sai mu shiga cikin karatunmu ba karatun da za mu yi laisa bi tawirin mumil wala bil kasirin mukhil ba za mu tsawaita bayani ba kuma ba za mu gajarta shi sosai ba insha Allah saboda kawai dai a karanta a fahimci aqida kuma aqida tana cikin masail manya-manya wadda suna da matukar amfani kasan san buniyar islamu ala hamsin ba to alama buniya buniya ala hamsin ba kenan shi aqida ita ce tona rami an yi an yi blinding sannan musuluncin ta samu gindin zama a kai kenan kaga buniyar islamu ala hamsin kana da bangarori nawa daya biyu uku hudu da sama biyar sun zauna akan abu ba abin da suka zauna akai ita ce al'aqidatu saboda aka aqida tana da matukar amfani saboda wato in mutum bai san aqidan bane za ga mutum wasu rudanin da ake fada da mutum zai fita karatu wani guri daban da sauransu in ya je zai haru da wani abu wadda sai kaga mutum zai kasa wato ilimin da ɗan ilimin da yake da ita zai kasa jurewa akan gaskiya saboda bai san ina ne gaskiya take ba saboda aka aqida tana da amfani sosai sai mu karanta mu ji abin da malam zai faɗa قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله هكا يجي با to wannan ba maganan shi at-tahawi ba yanzu kai ne kana so ka rubuta maganan wani sai ka kawo wadannan jinjinawan gabanin ka rubuta maganganun shi qala yace al-allamatu babban malami hujjatul islam hujjan musulunci wannan suna yi ne kamar kirari abu jafarin alwarraq alwarraq wannan daga waraka ne alwaraku fefa ba zai iya zama shi mai sayar da takaddu zai iya zama zama ike a gurinsu kuma zai iya kasan dai a mustalawar hadis a nufba ko kuma nuzha mun karanta ba nisban da ake yi yawanci wani aikinsa ne wani zama ike yi a gurinsu da sauransu zai iya zama shi mai sayar da littafin ko kuma wani abu daban amma alwarraq asali mai sayar da littafi ne kamar kana cewa bakal a gane ba kana cewa khayyat in ka ce khayyat mai dinki ba to <coughs> bi misra a garin misra rahimahullah to kaga anan ne makulun kauli zai fara yace hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa ala madhhab fuqaha millati abi hanifata a gane ba An annu'man ibn thabit mala yace hada wannan rubutun da zan yi kaga wannan inda nan gaba ne zai yi rubutun a lokacin da yace hada isharatun ila ma fi dhihni ne in babu yayi rubutun kuma kenan wannan abun da na rubuta zikru ambatona zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa ambatona bayani kan aqida ta ahli sunnati wal jamaa ala madhhabi fuqaha ilmilla bisa ga tafarkin malaman addinin musulunci almillatu millatul islam kenan kenan bisa ga karantarwan malaman magabata as-salafus salih sune abin da yake nufi da madhhab na fuqaha'ul millati na farko yace abu hanifata ko kuma abi hanifata النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي أن هاي هيفيش هجرة نادا نعم أبو حنيفة تمانين با رسول شكما نعم دليل همسنكو النعمان بن ثابت الكوفي هكذا أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأن أن هاي هيفيش هجرة نادا دليل goma sha uku ya rasu hijira na da dari da tamanin da biyu wadda shi wannan yana cikin manya-manyan ɗaliban abu hanifa ne sannan da abi abdullah muhammad ibn al-hassan ash kaga wannan shi ma cikin ɗaliban abu hanifa ne shi an haife shi hijira na da dari da tamanin da tara ya rasu hijira na da dari da talatin da ɗaya ridwanullahi alaihim ajma'ina Allah madaukin sarki ya yadda da su haka kenan malin abin da yake bayani hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati bisa ga mazhabin waɗannan malaman wa ma ya'taqiduna da kuma tafarkin abin da suka kudurce min dini daga tushen addinin musulunci wa yadinuna bihi kuma suna bauta da abin da suka kudurce rabbal alamina ubangijin talikai ko kuma mahalicin talikai kenan anan bayanin da shi tahawi yake yi ya ce kaga wannan rubutun da zan yi eh zan kawo maka aqirata su abu hanifa to abu hanifa kasan arbabul mazahib guda hudu nan dukansu in ka bara daga ahmad bin hanbal shine na karshe ba ahmad bin hanbal mm, abunan dalibi ne nawa shafi shafi kuma na malik ne malik kuma na na abu hanifa ne aka kenan aqidan imam ahmad shine aqidan shafi na shafi shine na malik kuma shine na to kaga kenan wannan aqida ce na arbabul mazhab guda furun nan gaba ɗayan su wannan ita ce aqidan su kenan duk abinda ka karanta anan ka fahimta eh duk abin da an kawo maka tana karo da wannan ko ta saba wannan kenan wannan ba a akila kyakkyawa ce ba in ji wannan bayani ba wadda an ka zo su malaman su halal da su imam ahmad da su imam abu hanifa duk akwai rubuce-rubucen da suka yi akan aqida kaza ga yawanci su da an sun rubuta littafi akan aqida sai su sa suna as-sunna sunna na imam ahmad da sauransu akwai wurin da littafai da yawa wadda wannan karatun da mun yi ta a nan gudun marahil zuhuril bid'a a cikin ta sai dai wancan karatun da kanuri muka yi a cikin ta mun yi bayani kuma shi wancan mai littafin risala ce karma ya kawo a bayanai akan wadancan rubuce-rubucen da aka yi to gabanin mu wuce gaba ba anan muna ji ana ce aqida ba to menene aqida lokacin in ka ce aqada menene wannan al-aqdu ɗauri ba to menene munasaban kenan abin da ka kudurce a cikin zuciyanka kaman zuciyan ne ta nade abin tarike kenan aqidatun fa'idatun bi ma'ana maf'ulatun ne aqidatun bi ma'ana maqudatun tana cikin zuciya baka rabuwa da ita mun gane wannan bayani ba sannan ahlus sunnati jamaa ina ne aka samu jamaa manzon sallallahu a cikin hadisi yayi bayani ba iftaraqat al-yahud wa iftaraqat nasara wa sataftariqu hadhihi al-umma haka ne ba ikhtisar kulluha fi an-nar illa wahida wahida wannan alaikum bil jama'a haka ne ba fa inna yadallahi ma'al jama'a dhukira bil hadisi mun ji wannan bayani ba kaga wacce ce wadda za ta sira a cikin waɗannan rarrabuwa manzo Allah ya ce abu wadanda ko kuma wanda yake kan abin da ni da sahabbai na suke kai. to kenan riko da abin da manzo Allah ya karantar ita ce jama'a mun ji wannan bayani ba ahlus sunnati alaikum bi sunnati suke ahlus sunnati wal jama'a tawaga na annabi da sahabbai mun ji wannan bayanin ba kenan in dai mutum ya fita daga wannan tawagan sai a kira nashi menene firqa ne tafarraqa kharaja min aljama'ati mun ji wannan bayanin ba to wannan shine kuma kaga ahlus sunna kace wal jama'a qaidu biyu ba ka ce ahlus sunna ai shi'a suma suna cewa kansu su sunni ne yana ce maka sunni sai dai wasu ce sunni ko shi'i to anan ne za a raba su amma shi ma zai ce wa yanzu ahlus shi dan shi'a zai ce shi sunni ne dan ɗarika zai ce shi ahalus sunna ne sufi ma zai ce shi ahalus sunna ne mahlus sunnati wal jama'a waɗanda suke kan tafarkin da makisa sallam yake kai su ne ahlus sunnati wal jama'a in ji wannan bayanin ba tamam malam na ƙulu haka ne ba wannan ita yanzu muqaddiman shi faƙara ta ɗaya ce wannan kuma faƙara ta biyu نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له نقول muna cewa to yanzu kenan zamu kawo maka zamu koraro maka waɗannan abin da muka ce aqidan mu naqulu muna cewa fi tauhidillahi kan kadaita Allah ko kuma gurin kadaita Allah mu'taqidina alhali masu kudurcewa cewa bi tawfiqillahi da dacewa Allah annallaha ko kuma innallaha ne innallaha lalle shi Allah wahidun shi kadai ne la sharika lah ba shi da abokin tarayya kenan malam da me ya fara da tauhidi ya fara haka ne ba laqad arsalna nuhan إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره kaga اعبدوا الله wannan menene isbat ne malakum min ilahin kaga nan nafi ne dama kalmatu tauhid nafi da isbat ba to dukkanin annabawa daga annabi nuh zuwa maki sallam gaba ɗayan su musulunci suka yi tauhidi suka karantar shine mutum ya kadaita Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala shine ba al-manzon Allah sallallahu yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah kaga kenan dole ne mutum ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah mun ji wannan bayanin ba kenan farko mutum ya yarda cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kalahu ba shi da abokin tarayya cikin bauta haka ibadan nan fasarar ibadan sun ce kulluma. yuhibbu yuhibbuhu wa yarda dukkanin abin da Allah murukin sarki ya so abin kuma ya yarda da shi ko da baki ne ko da aiki ne ko a zahiri ko a boye to in dai haka ne kenan duk abin da an ce mata ibada kenan dole ne zaka kadaita Allah a nan gane wannan bayanin ba hmm. yanzu misali kasan shirka akwai shir na aqida ayyuka abinda zai kudur mutum zai kudurta cikin zuciyar shi kuma akwai shirka wadda a aikace mutum zai yi ta yanzu misali kasan a cikin hadisi an ce mutum in ya rasu an samu mutane arba'in masu ta Allah in sun yi masa sallah Allah zai karbi shafa'ansu ya gafarta mutumin ba kai ka je ka karanta kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab ka ji mecece tauhidi ka san yawancin mutane an ce tauhidi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shine to ai ba nan ya saya ba wannan fada da baki kai ba a aikace kuma fa in kana da bukata a zuciyanka ka yadda cewa Allah zai ansa addu'anka ka yadda cewa in ka roki Allah zai ansa kuma ka yadda cewa abinda in ba Allah ba mutum ba zai iya yi maka ba hmm? ba zai yi ka roki wani ba to kaga anan mutane suna shakka ko ba su yi suna yi kaga biyayya ga iyaye mutum Allah su wa sarki ya ciya cewa mutum ka yi wa iyayenka biyayya to in mutum ya saba wa wannan umarnin ya bi hmm? alamarkin sarki ya ce ka bi shi gurin yi musu biyayya ba in ka saba musu wa ka bi shaidan ka bi a ra'aita mani ta hada ilahahu hawahu to ka ko ka abin nan ko ka taba tunanin cewa nan wani irin wannan wani irin nau'i ne na shirka hmm? sabida an ce maka ka bi Allah kai wa ka bi shaidan kame wannan tana cikin tauridi ko babu ka cikin tauridi ka san wasu abubuwan suna da abunan suna lungu ne a boye yanzu misali zai yi in yana da kudi in je in biya kudi in je in yi umara in roƙi Allah zai yi ko ba zai ba zai yi ka yi shirka ne ka yi ko ba ka yi ba na zai yi ba ko ba zai yi ba zai yi zai yi ba ka gani zan je umara ina da bukata zan je in roƙi Allah me kaje yi na umara ko bukatanka kaje bukatanka ne ba a yadda ba ka ce zan je in yi sallah in roƙi Allah a'a ɗaya wannan kaje biyan bukatanka ne kai ina da abubuwa da yawa zan yi sadaka ka yi sadaka saboda bukatanka ne ba saboda Allah ba to sadaka ibada ce sallah ibada ce azumi ibada ce to ibadan da za ka yi ka yi ta tsakaninka da Allah hmm? kada ka hada Allah da bukatanka ka ji wannan ka yi ibadan ka gama e sai ka yi tawassuli da ibadan za eh, ka je umra ka je ka yi umra fi sabili man fi sabili lahi ka je ka yi umra kana bi a cikin karoki Allah in ka gama umra sai ka yi tawassuli da umran tafi ka je ka sha ruwan zamzam kuma ka Allah amma kar ka je da niyyar je in yi saboda biyan bukata kaga wannan yana cikin tauhidi ko babu yana cikin tauhidi wannan kafirun minan nasi la ya'lamuna hada saboda haka jama'a tauhidi abu ne wadda yana da matukar muhimmanci ma tauhid da aqida kaman ita aqida tauhidi yana cikin ta ne tauhidi yana cikin ta gane wannan bayanin ina ga lokacin da mun yi karatun ha'iya wannan bayanin mun yi ta ba alfarqu bainal aqidati wat tauhidi to to mun ji wannan wannan takaitaccen bayani ne kawai tauhidi in ka ce za ka yi bayani a kanta. tana da matukar sawo amma dai kawai mu sani tauhidi an kasafta shi nawa uku ne ba akwai tauhidu rububiyya da uluhiyya da asma wa sifat ita tauhidu rububiyya fi'lu man fi'lu rabbi tauhidu uluhiyya kuma fi'lu abdi ne ka ce tauhidu rububiyya Allah madaukin sarki alkhaliqu arraziqu almudabbiru kai da cewa shine yayi komai ya samar da komai wannan tauhidu Rububiya. nan ko mu musulmi da kafirai ma babu sabani da jayayya a tsakanin mu wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah sun yadda kawai su fir'auna sune kafircin su tayi gaba yace ana rabbukumul a'la da suna marut sun ce su sune alloli waɗannan kafircinsu ya yi gaba shaidan ma ya ba su wuri mutumin da ya ce wa kanshi shi Allah to kaga wannan a rububiyyan ma da uluhiyyan gaba daya baka gani mafi ra'auna ya ce hadhihi al-anharu wani ne tajri min tahti afala tubsiruna da sauransu to su ne suka yi ja'in ja'anan mun ji wannan bayanin ba amma dai sauran to amma tauhidin nan in mutum ya yarda da rububiyya bai yarda da uluhiyya ba ko kuma bai yarda da asma da sifat ba tauhidin shi a cike ne ba cike ba gane wannan ka Allah ya halicci komai shi yayi komai amma a uluhiyya ayyukan da kai kake yi sallah da azumi da umra da zakka da hajji da sauransu bayanin mu na dazu tana cikin tauhidul uluhiyya ne hmm? tana cikin tauhidul uluhiyya ne kai abu tsakaninka da Allah abin nawa na Allah ne kai mishi abin shi in ka gama sai kai kai kai naka in ji bayanin ba wannan yana cikin menene tauhidul uluhiyyati ne ana tauhidul asma wa sifat Allah yana da sunaye yana da sifofi, ka yadda kuma ba a samun sai daga Qur'ani da sunna in ji bayanin ba to waɗannan abin nan abubuwa guda uku su ne tauhidi kuma kasoshin tauhidi guda uku Uku in sun haru sai su baka cikakken ma'ana na kadaita Allah subhanahu wataala sai malam ce wala shai'a. misluhu ba abu wadda yake mai kama da Allah kaga anan dama aqidan ahlus sunnati wal jamaa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ijmalun fil nafi wa tafsilun fil ithbat ne korewa sharewa ba abu mai kama da Allah kaga ka share komai ba wa huwa as-sami'u al-basir shi mai ji ne kuma mai gani ne kenan gurin sharewa a jimillance za ka share amma gurin tabbatarwa a ɗaiɗai abu nan ɗaya inda ka samu sai ka tabbatar inda ba ka samu ba sai ka shuro in ji wani bayanin ba malai ce wala yi ujizuhu wala shi a yi ujizuhu ba abinda zai gagari Allah al'ajizu gazawa mutum ya gagara yin abu shine al'ajizu wala shay'a yu'jizuhu inna Allaha ala kulli shay'in qadirun alamarukin sarki mai iko ne mai karfi ne da mai iko ne kan komai kan dukkanin komai ba abin da za ta gagare shi kaga nan ma dole mutum ya yarda da ita kuma kaga wannan matsalan inda Allah subhanahu wataala ya ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير kaga Allah madaukin sarki ya halarci sammai da kasa abubuwa suna gudana a tsakanin sai ce saboda ku sani Allah madaukin sarki mai iko ne kuma mai karfi ga dukkanin komai wannan Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma yace wala ilaha ghayruhu ba abun bauta da gaskiya sai shi wala ilaha ghayruhu aga wannan maganan ta dace da maganan shi na farko ba ya ce ƙadimun ko? ƙadimun bilabtida'in da'imun bilanti haka ne? ƙadimun bilabtida'in da'imun bilanti ha ƙadimun shi ne na farko wannan gaba sara shi haka saboda ƙadim mazalin mene ne tsoho ba? tsoho ne abuwan kace wannan tsoho yana da farko ai amma shalas banu wata'ala laisa li awwaliyatihi ibtidawan wala li akhiriyatihi intihawan ba a cikin alkur'ani Allah ce huwal awwalu wal akhir huwal awwal shine na farko wal akhir shine na karshe huwal awwalu na alkur'ani nan sai manzon Allah ya fassara Allahumma antal awwalu ce walaysa qablaka shay'un farkon shi wani yidi ne a abinda ake nufi shi dama akwai al'amuran sanki dama akwai kuma nan gaba ma shi akwai at-tasalsul na Allah ne kadai in ji bayanin ba ƙadimun shi ne na farko bilabti da ba tare da farawa ba da'imun dawwamamme bilantiha ba tare da karewa ba Allah madaukin sarki shi zamanin shi bai karewa saboda haka mutum dole yadda cewa Allah madaukin sarki shi dama yana nan kuma a gaba ma shi dawwamamme mai. mun ji bayanin ba ka san abin da ya kamata mutum ya lura wasu suna amfani da kwakwalansu ne irin waɗannan guraren in sun eh, falasifa da sauransu wani zai ce maka yaya zai yi ne abu ya zama bai da farko me yasa saboda ya amfani da kwakwalwan shi to ai in kun zama dukkan ku kuna da farko gaba da yanku to ai babu bambanci tsakanin ku da Allah ai to Allah da me yafi ku ku kuna so Allah ya zama irin ku duk abin da kwakwalwansu ba ta yadda ba sai su ce ba haka ba ne to ai dama mutumin da ya amfani da kwakwalwan shi gurin sanin Allah dole mutumin nan zai bata ai gane wannan bayanin ba mala ya ce la yafna wa la yabidu haka ba la yafna wa la yabidu wannan atfu tafsir ne la yafna wa la yabidu kenan ba zai taba zama babu ba faniya yafna ya zama babu kaga fili laraba suna cewa fina'ud dari fili na gida al fina'u fili empty ba a gurin akwai wani abu ne babu la yafna Allah madaukin sarki ba zai zama babu ba wala yabiru kenan wannan ma bayani ne akan qadimun bila ibtida'in da'imun bilanti haita wannan bayani akan da'imun bilan tihain yaya kenan la yafna wala yabidu wala yakunu ba zai taba kasancewa ba illa ma yuridu sai abin da ya gada ko sai abin da ya yadda sai abin da ya so mun ji wannan ba so da yadda akwai bambanci tsakanin su ba so na hub kasan habba ya so arada ma ya so ba amma biyun akwai bambanci saboda yanzu a cikin gidanka in ka gina gida za ka yi bandaki a yi hmm? ka yadda a yi ke ka so ne so na hub ko saboda bukata so na bukata ne to Allah madaukin sarki yanzu waɗannan mutanen da suke kafarci suna zina su yi liwadi su kashe mutane wani zai ce to yaya za ka ce wannan abin Allah ya yadda bai yadda ba a nan ne su waɗannan mutanen a ƙa'id mabambanta din nan su jami'a da ɗayan jabariya su jabariya da ƙadariya su jabariya suna cewa a. bawa ba shi da iko ko kaɗan Allah ne ya ba shi wato shi ne ke tilasta shi ya yi komai ƙadariya kuma za su ce a'a Allah ko bai da cewa akan ayyukan da bayi suke yi dukkan abin da suke yi su suke yi saboda an kace Allah ne yake yi to wannan ayyuka na laifin da suke yi ma kenan Allah ne ya sa su kaka kwakwalwansu sun yi amfani da mai kwakwalin su ne to yanzu kenan waye saman waye kasan waye bayin allan ba to kenan waɗannan mutanen abin suke yi Allah bai da ta cewa kenan a cikin mulkin shi wani yana da ikon yin abinda da shi allan bai yadda ba zai yi ne ai wannan na kasa ce gane wannan bayanin ba saboda haka dole mutum da cewa dukkanin abubuwan da suke faruwa shin abin shar'i ne ko kauni abinda wasu dama ba su mantawa abin shar'i ne ko kauni alkaun halitta yin abu wato yadda duniyan take gudana mutum ya ci ya sha ya samu ya rasa a yi abubuwa masu kyawo a yi munana da sauransu wannan allah ya kaddara to kaga nan ba abin da zai faru ba abin da mutum zai yi sai abin da allah ya rubuta ya kaddara shar'in sallah da azumi da sauransu abinda Allah ya shar'anta a yi a nan in ba alkhairi ba babu amma ƙauni fa akwai alheri akwai shari a cikinta kuma dole mutum ya da wannan mun ji wannan bayanin ba shi ne Allah abinda malai ce wala ya kunu illa ma yurido ba abinda zai kasance sai abinda Allah mulkin sarki ya yadda da faruwan abin saboda in mutum bai da wannan ba kenan a cikin mulkin Allah an yi wani abin da mutane abin nan shi Allah bai da shi ba daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata shawuna illa an ya sha Allah sai ce la tablughuhu al wa la tudrikuhu al-afham kaga Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ويتفكرون في خلق السماوات a gaba ita ويتفكرون في خلق السماوات والارض ne wato tunani da nazari mutum zai yi ne akan halittun Allah ne ba akan Allah ba saboda shi Allah labari ya baka amma baka shi ba kuma bai yadda ka yi tafakkuri akan shi din ba ana tafakkuri da tadabburi akan halittunsa ne wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ne to kai mutum ba za ka iya risgan abin da ke ta'alluqi da Allah ba Allah ya ce la tudrikuhul absaru ne to la tablughuhul awham wahami ba za ta iya risgan Allah ba wala tudrikuhul afham fahimtar mutum ba za ta iya risgan Allah ta fahimci ya al'amarinsa yake ba to nan la tablughuhul awham wahami ita ce abin da mutum zai suranta cikin kwakwalwa shi shine alwaham ne sai mutum ya zo na ya tunani yanzu ai kai da kanka wani lokaci za ka saya ne ka yi tunani akan wani mutum ba Sifon shi kaza sayin shi kaza idon shi kaza da sauransu to amma na Allah fa ya ka yi ba zai yi ba ko duk wahamin da za ka yi din ka zo ka saya ne a zero saboda babu abin da za ka yi amfani da shi ka taka sai ka ce ga shi abin da zan kwatanta shi da shi mun ji wannan bayanin ba shin ya tablu la tablughu al awham wala tudrikuhu al afham sai ce wala yushbihu al anam Allah madaukin sarki la yushbihu al anam bai yi kama da halittu ba shi ba mai kama da halittu bane ba dama Allah shi laisa kamithlihi shay'un shine wala yushbihu al anam al'anam bayi gaba su talakai anam ne ya ce hayyun la ya mutu ƙayyumun la namu hayyun rayayye la mutu ba zai mutu ba ƙayyumun tsayayye la namu bai bacci tuka ganin hayyun la ya mutu allah madaukin sarki shi rayuwan allah cikakken rayuwa ba ta haru da mutuwa ba amma kai mutum halatta alal insani hina min dahri lam yakun shay'an madhkura kai da babu ne yanzu aka samar da kai kuma zaka zo ka mutu sannan a sake tayar da kai amma Allah mulkin sarki hayyun la yamutu shine ba Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum qayyum yanzu kai mutum kayi wannan kayi wancan sai ka gaji ba wani lokacin a cikin gidanka ko sallah baka fita ba amma sai ka ji ka gaji kaga wannan kai mutum dama wa khulqal insanu da'ifa ne to Allah madaukin sarki shi tsayayye la yanamu bayyin bacci a cikin hadith wala haraja hadith wala haraj shine annabi Musa dama mu Allah ya ce hadith bani Isra'ila ba hmm, amma kada ku ce gaskiya kada ku ce ƙarya abin da ya dace da littafin ku ku yadda ku ce gaskiya abin da bai dace ba hmm, sai kai shiru karabu da su ba amma abin ya yi karo da alkurani sai ka ce wannan karya ne shi ne annabi musa sai ya ce wa allah to allah madaukin sarki allah baka bacci sai allah madaukin sarki ya ce mashi yanzu mutum in ya dauki kwano ko tire a hannun shi yana tsaye mutumin nan ya yi bacci ya ce mai zai faru ce zai fari ya ce ta wannan ya bacci fa abinda zai faru duniya ya ce hadis wala haraja ne fa haidun ta ya mutu kayyun mula ya namu mun ji wannan ba kasan kai dan adam in baka bacci wannan siffa ce ta me na kasa gare ka Allah madaki sarki kuma rashin baccin cika ne na siffa haka ne ba ba gane mutum in baya bacci sai ya je asibiti saboda a ce wannan eh, akwai matsala mutum baya bacci saboda in mutum baya bacci jikin ba za ta samu natsuwa ba amma Allah subhanahu wataala shi ba abin da ta hada shi ya hada shi da bacci la ta'khudhuhu sina wala nan asina ita ce muqaddimatun nawm gangadi gangadi ma baya yi to mutumin da bai gangadi me zai hara shi da bacci sel abin da mala yace khaliqun bila hajatin raziqun bila mauna ko mu'na ne a gurin ku mu'natin ko to ala yi halin khaliqun Allah madaukin sarki shi mai halitta kenan yana halitta bila haja ba tsare da bukata ba razikun mai azurtawa bila mu'na ba tare da wahala ba to khaliqun bila hajatin wannan ana madaukin sarki ya halicci sammai da ƙasa da talikai gaba ɗayansu ba to ya halicce su ne saboda bukatan kanshi ce ba bukatan kanshi ba ya halicce ka ne dan kai kanka ne in ji wannan ba hmm. to kaga Allah subhanahu ala ya halicci bayi ne ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicce su ba face kawai su kadai ne su yi min bauta in sun bauta min in kun bauta min zan saka muku a lahira sai ku samu aljanna to ana Allah subhanahu wataala alherin da kai na biyayya za ta kara wa Allah wani abu ne ba za ta kara mishi ba haka ne ba kuma in mutum ya yi sabo sabon da ya yi za ta nakasa Allah ne mana amila salihan Allah ce fali nafsihi na man sa'a, fa alaiha in ka yi alheri wa kanka in ka yi sharri kuma alaika ne Allah dai ba zai zalunce ka ba haka ne ba saboda haka Allah madaukin sarki ya halicci bayi ba saboda wata bukata ne ba ai kai dan adam ma wani lokaci a cikin gidanka ko da kudinka misali kai yanzu kasiya Allah ya baka dukiya ka siya motoci uku hmm? sai mutum ya zo ya yi bara yana neman abinci wanda yana neman abinci mai yana shi da mota babu ba sai ka dauki motan biyu ka bashi to mota biyu da ka bashin nan akwai wanda ya sai ce maka me yasa ka bashi in ya ce me yasa ka bashi ma za ka ce mushi menene hmm? ka gani za ka ce mushi mai yana kudinka ne ba kudinka ba to karbu da ne ko ba ka ba ne to in kai dan adam ma a cikin dukiyanka za ka yi abin da ka ga dama allah marokin sarki kuma fa gane wani bayani ba allah shi ne mai sama shi ne mai kasan to shi ne mai abin bayin to duk abin da ya ga dama zai yi kuma shi duk abin da yake yi yana da hikima a cikinta kun bila mu'na zai azurta ba da wahala ba ai kai ka san irin wahalan da ake sha gurin neman kuɗi ta Allah subhanahu ta'ala shi na mamuru idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun an ce annabi wata wani mutum ne yazo ya yi wa annabi mu ya kawo annabi Musa kuka yace ya rokan mai Allah ya bashi kudi ya bashi arziki sai annabi Musa ya je ya roki Allah sai Allah ya ce mishi to za mu bashi amma akwai lokacin da in tayi za mu karba kun da zama babu shikenan sai Allah ya bashi arziki mutumin to da aka bashi yana bayarwa yana yawan bayarwa yana yawan bayarwa sai lokacin da Allah ya faɗa mutayi ba a karbi arzikin ba sai annabi Musa kaga shi kalimullahi ne suna hira da Allah sai ya ce ya Allah a lokacin da ka faɗa tayi amma mutumin nan har yanzu yana da kudi fa ya ce to yana bayar da wa mutane bayar wanda yake yi arzikin wasu ne yana suna zuwa ta hannun shi kaga amfanin sadakan kenan mutum yana yawan bayarwa ga wasu can Allah zai kawo arzikinsu ta hannunka mm-hmm. sai ka kaidin din wadatacce ne kuma kana bayarwa mm-hmm. a da ka ce wannan ba zan bashi ba kenan arzikin sai a rike shi mm-hmm. kaga kai isa da kar ka za mai roba kana da kudi ma baka bayarwa to Allah madaukin sarki yana azurtawa ba tare da wani wahala ba mumitun bila makhafatin ba'ithun bila mashaqqa mumitun Allah madaukin sarki shi mai kashewa mutum lokacin sa tayi walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha mumitun mai kashewa kaga wannan amata yumitu ne mumitun bila makhafa ba tare da tsoro ba mumitun bila makhafa lokacin mutum tayi Allah madaukin sarki zai kashe mutum ba sabida tsoron rayuwar mutumin ba ko kuma ba saboda tsoro ga mutumin ba ji wani bayanin afwan ba saboda tsoro ga mutumin ba haka ne ba bila makhafa banda kuma tsoro kasan a cikin mutanen da suke barna tsaga mutum zai zo ya ba wani kudi ya je ya kashe wannan ya yi wannan ya rusa can in ya gama mai zai yi ha kashe shi ne saboda in sun sani mutumin nan aikin da ya mana mu ma ba za mu tsira ba saboda haka shi ma dai a kashe shi ko ba haka suke yi ba to Allah marokin sarki shi yafi karfin nan shi yafi karfin nan lokacin mutum tayi za a kashe shi ne a za a zare ran shi ne saboda lokacin sa tayi ne ba saboda tsoro bane ba in ji wannan bayanin ba yawwa amma yanzu kai ko yaki ko fada mutane biyun suna fada baka gani ba kafin su zo su taba junansu ma ba sauran juna ake ba amma da subhanahu ta'ala lokacin mutum ta yi kawai mala'ika zai zo ya zare ran mutum ne shine walan yuakhir Allah nafsan idza jaa ajaluha to kaga kuma inda Allah ya ce shi ko ba zai jingirta lokacin mutum in ta ba zai jingirta ta ba kuma cikin hadisi wanda yana so a sawaita mashi rayuwar shi ya na na'am ya isar da zumunci lillahi darruka haka ne ba kaga wannan hadisi da wannan ayan suna karo da juna ne ba sa karo da juna ba sa karo da juna ai Allah subhanahu wataala ya ce wa alqalamin ka rubuta da abin da zai faru ba ya alqalamin ya riga ya rubuta ya rubuta wannan mutumin ga lokacin da zai mutu amma zai yi abu kaza za a kara mishi a ruje yake saboda haka akwai tanaku da tsakaninsu ne babu in ji wani bayanin ba saboda ka wannan ka zo karkasha sha wahala kai tawili ka fassara shi za a kara mishi rayuwar shi za a sawaita mishi rayuwar shi umitun bila makhafa ba'ithun mai tayarwa bila mashaqqa ba tare da wahala ba man yuhi nizama wa hiya ramimun Allah ce qul yuhyiha alladhi anshaha awwal marra yana wucewa ya ga kashi mutum ya mutu ko kuma dabba ne ya mutu ya zama kashi fari sol sai Allah ya wato shi sai mai wucewa yi mamaki ce ikon Allah wane ne zai tayar da wannan kashin Allah ya ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wadda da ya kirkire ta shi zai tayar da ita yanzu kai a Najeriya misali a samu ilimin da za a za a kera injinan mota, mota ayi motan da kanta ta tashi a zuba mai ko da a yi amfani da sola ta tafi wannan ne da wahala ko kuma bayan da kun yi ta ɗin ta bace ku jara ne da wahala wani ne da wahala yi da farkon ne ai kun ci irin kwakwan da za ku ci kafin ku samu irin wannan abin amma abin da ka samar jara bai da wahala mun gane wannan bayanin ba shi da tun bila makafa ba'ithun bila مشقة شنو ما لقيتش حاجة من ظهر فقرة نقوم شافر بها ما زال بصفاته قديما قبل خلقه كو خلقهم خلقه هنا نعم. نعم لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ma zala Allah malakin sarki bai gushe ba bi sifatihi ga siffofinsa qadiman tanda qabla khalqihi kafin yi halitta abinda ake nufi anan ba Allah malakin sarki shi sami'un ne shi basirun ne shi khaliqun ne shi raziqun ne ba to mala ce gabanin ya yi halitta ya halicci abinda ake kiransu talikai ma gabanin ya halicce su mashi khaliqun ne gabanin a samar da su a ba su arziki mashi razikun ne jona bayanin ba shine sifat na Allah shine tasalsul din abinda ake nemi tasalsul ba rayuwan rayuwan ta zama ba ta da farko to shi Allah subhanahu wataala bai da farko yadda shi bai da farko siffofinsa ma haka ba su da farko ba wai sai da ya yi halitta ya halicci mutane ba ne matukun an ce khaliqun ba sai da ya yi arziki an ce razikun ba ne ba shine ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi sannan malam yace lam yazdad bai karu ba bi kaunihim ai bi wujudihim bi kaunihim da samuwar da samuwan talikan shay'an wani abin da lam yakun ba a samu abin ba qablahum gabanin halittansu min sifati cikin siffofinsa ana abin da ake nufi kai mutum yanzu mutum ya yi digiri ya fara yake ko ya yi masters ko ya phd ta buga misali da sojoji ma sojan da da yana da igiya da wanda yana da star daya daya ne daban-daban ne bayan da an ba shi star daya shi da mai igiya daya daya ne daban-daban ne mai star biyu da daya fa me ya yi wannan daga karami zuwa babba ba sai da aka yi wani aiki ne aka kara mai rank sai da kira shi kaza a kira shi kaza kaga kenan an samu kari wadda da akwai ne babu malam ya ce shi ko Allah da ya yi halittar da ya azurta da ya yi kaza da ya yi kaza ba wani abin da ta ƙaru a kan siffan shi na da ci dama cikakke ne in ji wani bayanin ba لم يزدد بوجود الخلق شيئا لم يكن موجودا قبل الخلق من جوانا بيانين با وكما كان بصفاته أزليا وكما كان يد يكسن بصفاته دا صفوفنسا أزليا تن أزل تن دا كذلك حكنا لا يزال بزي قشي بأقبا عليها أكن ودنن صفوفن أبديا دندن دن من جوانا بيانين با تو kaga anan maganan mu ta dazo Allah madaukin sarki ala kulli shay'in qadirun shi mai iko ne ga dukkanin komai akwai wata matsala wadda an yi ja a kanta wato in ka ce imkan kaji wannan a ce wujub da wujub da man'u ne ina ga ɗaya imkan yiwuwa wuju samuwa ga shi na ba man'u kuma rashin yiwuwa kaji larabci uku wannan mantik ne ilmul kalam amma dai an kawo ta saboda wannan masara na alhawadith la awwala laha ita alhawadith la awwala laha menene alhawadith samu samar da halittu samar da halittacce a samar da shi Allah maraukin sarki ya samar da halittacce shin wannan abin shekul islam sun ce ya ce alhawadi fila auwala da kenan nan ta nuna cewa tare da Allah tun da akwai wasu halittu kenan saboda aka wasu sun ce wai ya zama kafirin? wannan da suka ce ya zama kafirin karkai mamaki ba yau bane aka fara maganganu kan shekul islam na cewa ya zama kafirin inda akwai irin waɗannan mutane gane wani bayanin ba don mene ne a wadda da laha ita ce yanzu muna son mu fahimta in ka ce a wadda da laha halittu samar da halittacce ba shi da farko sai ka koma nan imkani yiwuwa ba haka ne wujud samuwa gashi abin a fili to in ka ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin da a ƙarshen ala kulli shay'in ƙadirun, Allah mai iko ne ga dukkanin komai ala kulli shay'in ƙadirun, kaji larabci na ala kulli shay'in ƙadirun, Allah mai iko ne akan dukkanin komai to in Allah mai iko ne akan dukkanin komai hmm? Allah yana da ikon samar da wani halittacce tun da yana da iko ko bai da yana da iko amma an yi hakan an ce huwal awwal ne shine na farko kenan tun da shi kadai ne kenan Allah bai yi ba haka ne amma yana da ikon ko bai da to in yana da ikon imkan ne ko wujud na imkan in ka ce imkan imkan shine asal kenan wujub samarwa to da a ce shehul islam ya ce akwai wujub sannan ka yi magana a kan shi to in dai sakani da allah insaf za ka yi mushi sai ka ce imkan mana a gama magana in ji wani ba wannan maganan sun yi ta ne saboda son zuciya maganganu da rubuce-rubucen da ya yi akan 'yan shi'a da 'yan ɗarika da ɗin sufawa da sauransu ai dole su ce mashi kafire sun san damejin da ya yi musu in ji wani bayanin ba ƙiyayya ne kawai shekudu ne amma tun da wannan ba yau aka fara ta ba in ji wani bayanin ba saboda haka kasan wasu wannan waɗanda ina ga mulkin abbasawa ne ko umawiyuna ne wadda an yi tarif na kutubul falasifa nan littattafan falasifa philosophers wannan yanzu abinda kake ka abin ana yi maka a makaranta philosophy philosophy wane ne human existence din nan ba kafirci ne ba Allah ya ce maka allan babu abu kaza kaza ne kuma a exam in ka shiga dole ka ce yes in ka ce no ka gani mana gobe za ka zo ai ko ba gaba ne ya zama darura dole ka ce yes sai ka gaba to wannan abin yanzu sakani da Allah wannan abin yin ta a makaranta mai amfaninta babu ko daya shirme ne ba inda za ta yi maka amfani to haka ilmu wannan mantik logic and critical thinking kaji sunan ma do you need to think critically you don't me yasa ne sai kai critical thinking amma ka je sai ga kai da malamin in kana exam kai da kwamfutan mafada kuke yi shi ya ce kaza an san in ka gani da ka karanta fa amma lokacin sai ka rikice me yasa saboda abin dama murdiya ne to yanzu jama'a abin murdadde za ka yi amfani da murdadde ha ka gane abin mai kakke zai yi ne ba zai yi ba dace abin da za ka koya murdadde sai ka nemi murɗaɗɗen amma bu manzo sallam ya karantar abubakar ya tafi umar ya tafi usman ya tafi ali ya tafi ba a yi maganan nan ba karni na daya sun wuce sai an zo waɗannan kurun na ni na manta sunan wannan in ka je yana ga tari-kuru-kula ba za ka samu daga baya ne an zo an ɗauko littattafan philosophers din nan aka zo aka rubuta ta da larabci a nan ne aka yada shirya cikin musulunci to kaga yanzu kenan filosofin da yake cewa babu Allah nan wannan ilimin musulmi ne ko kafiri kenan ilimi me kafiri ne bai da uba ilimin kafiri ne to yanzu ilimin nan shine wai an yi mai kuskuriman mantik da ake maka a makarantar musulunci kaga ilimin uban shi kafiri ne ilimin mantik uban shi kafiri ne yana da amfani ne bai da amfani kayan ka bude makaranta karkasa ƙarya ne bai da amfani in jona bayanin ba to jama'a saboda lokaci mu sai a nan mu na gaba in mun zo sai mu tashi kan laisa mundu khalqil khalqi ko haka ne ba wannan ita ce fakar na goma sha biyar in mun zo sai mu tashi a nan abin da mun karanta da dai Allah ya bamu ladan shi abin da mun kai kuskure Allah ya bai mana to Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ahli baitika kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر أمورنا واختم بالباقة الصالحة أعمالنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغنى بفضلك عما سواك اللهم اهدنا واهد بنا واسرف لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله